Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Kļūda numur 19. Neskatāmies uz hostiju. Kļūdu labo priesteris Rihards Rasnacis. Esmu novērojis, ka svētās misijas laikā, tieši pacelšanas brīdī, eh, cilvēki mēdz noliegt galvu un uh, tā, skatīties zemē. Um, un, uh, man šķiet, ka tas īsti nav nu, pareizi, vai tā nav tik pilnīga attieksme. Jā, es saprotu, ka cilvēki grib um, būt pazemīgi ķēžus uh, priekšā un saprotu, ka viņi nav cienīgi. Jo ir arī vēlāk svētajā misē, viņš teica, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis. Bet tomēr liturģijā šis ir brīdis, kad tiek pacelta Kristus miesa, pēc tam biķers ar Kristus asinīm, un eh, tāpēc jau paceļ, lai skatītos. Jo, ja nevajadzētu uzlūkot, nevajadzētu skatīties, tad nebūtu šī pacelšana. Tad gluži otrādi, tad noslēptu aiz kaut kā, nu, jo nu, tā nevienam nav jāskatās. Un, eh, jā, ir tas eh, visam, austrumu baznīcas liturģijā, ir pazīstams ikonostas, ka ir daļa liturģijas, kas nav visiem redzama vai skatāma, Bet uh, nu, mēs redzam, ka mūsu latīņu uh, liturģijā nu, tieši pacelšanas brīdis ir tas, kas uh, nu, īstumā, domāts tieši cilvēkiem, lai viņi varētu nu, to uzlūkot un apbrīnot. Kļūdu labojums. Pilnīgāka dalība liturģijā būtu tieši uzlūkojot Jēzus Kristus miesu un asinis, līdzīgi kā Tad, ja Esam, bērns atnāk pie mammas vai tēta un saka, paskaties, kādu puķīti es atradu, vai paskaties, man ir tas un tas. Un, nu, ja reiz rāda, tas ir normāli, ka mēs nu, uzlūkojam. Un tā arī šeit, ja liturģijā ir paredzēta šī parādīšana, tad mēs uzlūkojam. Tas ir gan šajā pacelšanas brīdī, uzreiz pēc konsekrācijas, gan arī vēlāk, eh, pirms svētās komunijas, kad arī šis teikts, lūk, dieva jērs ja reiz lūk, tā tad skaties. Nevis no, nokar galvu un skaties uh, uz uh, saviem ceļiem vai, vai uz grīdas, bet, uh, bet skaties, ko es tev rādu. Ja reiz mēs mīlam Jēzu, tad mēs gribam redzēt to, ko mēs mīlam. Nu, ja divi cilvēki viens otrā ir iemīlējušies, tad viņi var stundām ilgi skatīties viens uz otru. Un lūk, šī skatīšanās ir svarīga šajā brīdī, uzreiz pēc eh, konsekrācijas, jo tikko maize ir pārvērsta par Jēzus miesu un uh, uh, vīns par Jēzus asinīm. Un, ja mēs šo skatienu pēc tam varam uh, turpināt arī adorācijā, tas ir interesanti, ka adorācijas kapelā, ja mēs aizējam, varētu teikt, tas ir, mēs atkal turpinam skatīties uz to, ko mēs mīlam. Bet tā arī liturģijā ir svarīgi uzlūkot Un tāpēc, jo mēs centrējamies nevis uz sevi, bet uz eh, Dievu. Un savukārt, nodurot galvu lejā, tas nozīmē, ka mēs domājam par saviem grēkiem, mēs domājam par savu necienību, un tad mēs koncentrējamies uz sevi, bet mūsu mērķis ir koncentrēties uz Jēzu. Tātad dienas piedāvājumā, jā, ir bieži uz upe, tad ir cepti kartupelīši, ir arī vista un kristīgo kļūdu kompots. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?